Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 4, 1334 Ang pagpanaw ni Pope John the 22 nd Ang pang-isang daan at siyam anim na Santo Papa ng Simbahang Katolika ay sinilang sa Cahos, France. Siya rin ang napili ni King Philip IV na mamuno sa Santa Iglesia makaraang mabakante ang posisyon ng dalawang taon dahil sa pagkamatay ni Pope Clement V. Siya ang nagpasimula ng paggunita sa kapistahan ng Most Holy Trinity. Siya rin ang namahala sa pagtatatag ng Papal Palace sa Avignon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.